السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena kuendelea kukumbushana au kupitia kwa pamoja muhadhara huu muhimu wa muhimmatun aqadiyya fi ibadati siyam jana tuliona ya kuwa katika sifa za wema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanajibidisha katika ibada na wakati huo huo wana hofu wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na hilo linawafanya wao kuwa na pupa zaidi ya kufanya ibada zaidi na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na kushindana katika mema na Sheikh akatuambia hafidhahu Allah tabaraka wa taala ya kuwa mtu anapokuwa katika hali kama hii siku zote anajibidisha katika ibada lakini aona yeye si chochote si lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aona ibada zake hajamuabudu Allah anavyofaa kuabudiwa jambo hili lilampatia mambo mawili muhimu jambo la kwanza ni alinkisaru waliftiqar ni mtu kunyenyekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia Allah kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo yeye aona ni fakiri aona yeye si chochote si lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na anatarajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi asema ibn al-qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala fil wabil اقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الافلاس mlango ambao ni wa karibu mno ambayo mja ataweza kufika kwa Mola wake ni kupitia huku kuhisi ya kuwa yeye hana chochote hana lolote Naam anajitahidi kufanya mengi lakini anadharau ibada yake. Aona bado hajafika mbele ya Allah. Aona amali zake alizozifanya hazimqualify yeye, haimwezeshi yeye kuweza kuipata janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ardhuha samawati wal ardh fala yara li nafsihi halan wala maqama haoni hana ahisi ya kuwa yeye hana hadhi mbele ya Allah hana hadhi yoyote hana cheo chochote mbele ya Allah subhanahu wa hili ni jambo ambalo kwamba lamfanya mja awe karibu sana na Mola wake vile vile asema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake cha Al-Madarij man lahu basiratun binafsihi mtu ambaye ajielewa vyema anajielewa vyema wa basiratun bihuquqillah na vile vile ana ana ujuzi ana information kuhusiana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sadiqun fi talabihi naye ni mkweli katika kumtafuta Mola wake kutafuta ridha ya Mola wake subhanahu wa ta'ala lam yubqi lahu nadharuhu fi sayyiatihi hasanatan albattata asema anapotazama maovu yake anapotazama eh, zile sayiat madhambi aliyochuma kupitia amali zake mbovu basi atahisi ni kana kwamba hana wema wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fala yalqa Allah illa bil iflasil mahd basi yeye anaelekea kwa Allah anakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ana hofu huenda nikawa mimi sina chochote mbele ya Allah huenda nikawa mimi maovu yangu yameporomesha mema yangu ana ana waswasi ana waswasi mkubwa na anamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala lianahu idha fatasha an uyubi nafsihi wa uyubi amalihi kwa sababu mimi na wewe ndugu yangu na dada yangu tukijitazama vyema tukajitathmini tukaangalia aibu zetu alima annaha la tasluhu lillah atajua ya kuwa yeye kweli yale ameyafanya na yale ambayo kwamba ameyachuma katika maovu itamfanya yeye kutambua kuwa hayo hayamfai Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ikiwa hayamfai Allah ni kumaanisha hatuna chochote mbele ya Allah wa inna tilka albida'ata la tushtara biha an min adhabi Allah tabaraka wa taala na chombo hicho ambacho kwamba tumechuma haiwezi sisi kutufanya kununua kuokolewa kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala fadlan 'anil fawzi bi'azimi thawabillah bali na kuwa sisi kuwa na matarajio na makubwa mbele ya Allah na thawabu yake je hata huo moto tutaweza kuokolewa فاذا خلص له عمل وحال مع الله بس ikiwa mwanadamu Muislamu ataweza kujibidisha yeye kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala wema hali zake akajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akawa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye ikhlas waqtun shahada minnat Allah alayhi bihi ahisi ya kuwa hii ni fadla hii ni wema hii ni favor Allah amenwachia wala hana kiburi wala kuona kuwa amefanya mengi wala kuona kuwa amali zangu zitanipeleka janna la ابدا بل ni فضله سبحانه وتعالى هي ta'ala hii ni وتعالى tu Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia wa annahu laysa min nafsi na wala si kutokamana na nafsi ya huyu mwanadamu na juhudi zake wala hiya ahlun lidhalika wala nafsi ya mwanadamu haliwezi likawa katika khairi isipokuwa kwa tawfiki wewe uko motivated katika mambo ya khairi uko motivated una, una, una ule msukumo wa kufanya mema kufunga kufunga kwa ikhlasi kusimama mbele ya Allah kufanya dua kwa wingi yote haya ni katika fadla na minna na khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tujibidishe lianahu mata tatalabaha uh, waliuyubi nafsihi wa amalihi asema kuwa yeye siku zote aona kuwa ni Allah amemfanyia fadla na aibu zake vile vile anafaa kujiweka mbali nazo kwa sababu ni nyingi utakapozitafuta tutakapozitafuta aibu zetu wallahi tutaziona kwa wingi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na maovu atujalie kufanya mema katika mwezi هم تكفوا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله